היא מהבנטת על הכסף שעשה שהיא מסובבת גבר באקסטזה ילדו לבד תפסיקי לרקוד איפה הבנות? מה אתן עושות? למה לא באות אליי? למה לא שרות לי? איפה הבנים? אתם לא בעניינים עוד לא ראיתם כלום וזה ייקח לכם שנים איפה הבנות? מה אתן עושות? למה לא באות אליי? למה לא שרות לי? איפה הבנים? אתם לא בעניינים עוד לא ראיתם כלום וזה ייקח לכם שנים איפה הבנות שכולם מספרים לי? לא יכול לראות אם אתם מסתירים לי יש לי חולשה לנשים אומרים מתאים לי, אבל ככה נעים לי, ככה טעים לי, אוהב שהן רוקדות. שר להם שירים. כמה הן יפות. מריחות פרחים. תני בסיבוב. ובריקודים. איפה הבנות? הנה הבנים. לא נפסיק לאהוב אותן עם מוזיקה. לא אה? נפסיק גלגלגלגלה. הבחורות, איך שהן זזות, כל הבנות עם התנועות הנכונות, היא זורקת את הבאסה. על הכתוב איפה הבנות? לאן אתן הולכות? למה לא באות אליי? למה לא זורמות איתי? איפה הבנים? אתם לא בעניינים. עוד לא ראיתם כלום, לכם שנים. איפה הבנות? מה אתן עושות? למה לא באות אליי? למה לא שרות לי? איפה הבנים? אתם לא בעניינים. עוד לא ראיתם כלום, המון שנים. איפה הבנות? לאן אתן הולכות? למה לא באות אליי? למה לא זומות איתי? איפה הבנות? מה אתן עושות? למה לא באות אליי? למה לא שרות לי? איפה הבנות? לאן אתן הולכות? למה לא באות אליי? למה לא זורמות איתי? איפה הבנים? אתם לא בעניינים. עוד לא ראיתם כלום וזה ייקח לכם שנים. איפה לרה? Szopka! איפה הבנים? אתם לא בעניינים. עוד לא ראיתם כלום וזה ייקח לכם שנים. garage and pull the drops out. Rocking the fur coat, bringing the blue fox out. Down yeah, light up the block, bringing the blue rocks out. While until all of my crew knocks out. Come on, get your ass up on the floor. Huh. Throw your hands if you want some more. Baby, wiggle your crotch out and peep the way we be blowing the spots out. Come on, look how we got 'em ready to act out. Girl, I'm ready to get the twist in your back Let's out. Go. Come on. Drink yak till a nigga falling out. Flat on his back, now watch yeah. a nigga crawling out. Come on. Said Buster. What's up, son? See them girl rolling. and it look like. Come on just fooling. big now. Your man, baby, fitting. Uh-huh. Then what you gonna say? What we gonna tell him? You gonna tell that nigga? That's the Kabasi. Uh-huh. You gonna tell that brother? That's the Kabasi. Everybody singing now. That's the Kabasi. Everybody singing now. That's the Kabasi. Whoa. Uh girl. You need to shake it off. Too much hair on your chocha. Shave it off. Come on, jump, smack your ass and break it off. And if it's too hot for y'all, you need to take it off. Right. Uh, in case you ain't knowing, niggas, we on a roll now. Diddy, like we done stumbled on a pot of gold now. Come on, food spilling all out yeah. of the bowl now money thick and harder to fold, man. Come on. Ladies, tell me if you're feeling alright. And are you sure that you up to doing it? I like this. Listen, before you ask back, nigga, you wreck shit that we ain't even black yet. Come on. Niggas all around and it's the rap police shut down the block. And the club ain't even packed yet. Come on. Enough drinking at the bar, hold it down. While now, till the club is closed down. Talk to that Buster. What's up, son? They them girl rolling. <laughs> and it look like. Come on just rolling. And my ass getting big but now. your man baby sitting, uh-huh. then what you gonna say? What we gonna tell him? You gonna tell a nigga? That's a boss, yeah. You gonna tell that brother? That's a boss, yeah. Everybody singing now. That's a boss, yeah. Everybody singing now. That's a boss, yeah. Don't this shit make a nigga wanna? Don't this shit make a nigga wanna? my nigga Cash Rule. Uh, Let's get this money and act like a damn fool. Fuck uh, Act stupid and jump in the damn pool. Uh, bitches and me and them man's cool. Come on, shit, I'm singing. Just put your bank up, nigga. Me and Diddy together, you bankrupt. Come on. Fly niggas, we full of finesse, y'all. Yeah. Me and my nigga is finna bless, y'all. Come on. Don't talk about it, be about it. Shut up. Live niggas come and beat you around it. What up? Come on. Rep to the fullest now. These niggas ain't knowing how we gon' put it down. Come on. Cock aim and shoot and spray it down. Huh. Hmm, steamroller you niggas and lay it down. Come on. Niggas frontin' with they thug image. But we pay them no mind. I drink until the uh bottle finished. Talk to me. Said Buster. What's up, son? See them girls rolling. Uh-huh. and it look like. Come on. Asses is swollen. And the ass getting big now what you gonna say? What we gonna tell him? You gonna tell that nigga? That's a Kabasi. Yeah. You gonna tell that brother? That's a Kabasi. Yeah. Everybody singing now. That's a Kabasi. Yeah. Everybody singing now. That's a Kabasi. Woo! Don't this shit make a nigga wanna? Jump, jump! Don't this shit make a nigga wanna? Jump, jump! Don't this shit make a nigga wanna? Jump, jump! Don't this shit make a nigga wanna? Jump, jump! Don't this shit make a nigga wanna? Don't this shit make a nigga wanna? nigga Come on. Don't this shit nigga nigga wanna done. job gone. Malaki funk. And it look like Come on. the asses is swollen. And my ass getting big now. Your man baby sitting. Uh-huh. Then what you gonna say? What we gonna tell him? You gonna tell a nigga? That's a kabasi, yeah. Oh, you gonna tell that brother? That's a kabasi, yeah. Everybody singing now. That's a kabasi, yeah. Everybody singing now. That's a kabasi, yeah. Bust Pasta Corvazzi! É! די, די, די, די, די, מיצינו את הקטע הזה. נקרא? איפה על הכיף? זה אני לא יכול, זה מדבק השיר הזה. ועל הכיפאק, אמרתי דווקא. Job God, don't the shit make a nigga wanna job God, don't the shit make a nigga wanna job God, don't the shit make a nigga wanna job God. תודה רבה, יאללה, התחדש, don't the shit make a nigga wanna job God. יופי של טרק. היום בגלי מסר אנחנו מחלקים לכם חמישה עותקים של אבולושן התקליט החדש של איפלין בואים! מה אתם אומרים? פשוט חסר משהו אחרי האיב, הבהרה אחת. אז... אה, אלבום החדש של איבלין בוינג מתנת טליקון הליקון 7652252 כולל הלייט החדש של הגנגסטר לאבין עם אלישה קיז אנחנו נשמע מהתקליט הזה בהמשך התוכנית דיווחי תנועה. מה אתה אומר? אמרי? ג'בקה! אשכרה אוצר המילים שלנו הולך ומצטמצם. ג'בקה! טעם! אולי, אולי צריך לרענן את זה עם מילים שונות. ישנות. בוא אני אסביר לך למה. לא, הגיע הזמן, הגיע הזמן להסביר למאזינים למה זה קורה. הלאה בבאללה! לא, לא, לא, לא, להסביר למאזינים למה זה קורה. תוריד את המוזיקה. אוקיי. כן. מקור המוזיקה שאנחנו משמיעים אה, לאחר שהיא עברה גלגולים רבים הוא אפריקה. שבטים מסוימים באפריקה הם תקשרו באמצעות צלילים. משם התגלגל והתגלגל הסגנון המוזיקלי הזה ועבר בהמון מקומות דרך ג'מייקה עד שהוא הגיע לניו יורק והוא היום נקרא ההיפ-הופ או בישראל היפ-הופ! אבל בשבטים האפריקאים התקשורת הייתה מאוד מינימלית לקריאות שמחה. הייתה מילה אחת, לקריאות עצב הייתה מילה אחרת, ולכן אנו מצמצמים את מגוון המילים שיש לנו, מתוך uh, רצון לשמור על אותנטיות, אותנטיות מסוימת. אה, לא, לא מתוך רצון לשמור על פלורליזם? לא, לא, לא, אותנטיות אה, אוקיי. מסוימת זה כמו למנות, אה, בוא נאמר, אה, שר אוצר, מישהו שבא משכונת מצוקה, ואז הרי ידוע שככזה, ככזה, הוא ישרת את שכבות המצוקה. Mm. וזה מה שנקרא אותנטיות במינוי, וזה הכיסא שעליו אנו יושבים. זה התפקיד שאנו ממלאים, ואנחנו גאים. זהו. יכול להמשיך. אה, אה, סיימת? פשוט... אה, מה קרה? לא מבין. לו נורי, ללהיט הזה קוראים nothing, שום דבר, של נורי, אחלה שיר שבעולם. I came to party. Your girl was looking at me. She's a haggler, no, I'm not tagging her, but you don't want them boys to come over and start asking you what you wanna do, nigga. What you trying to do, nigga. What you wanna do, nigga. What you trying to do. Yo, NR, pop beat, say what? That nigga's the man. With his manager Chris and the label the jam Still flossing, showing your rocks Ain't you used her Grammy, man, we stole your watch It go Indian style, knees bent and dashiki Strapped with the baby tech, baby tech BT Who's at the bar, looking good in the brown dress More than six shots and I'm dazing around yet It's not all thugged out loud and clear Said fuck the straight henny, just grab me a beer You see I'm repping now, and my mommies, I got a weapon now Shoot at them clowns at their feet, they high steppin' out whack label cause I don't like bricks. I'm like a hammer that you hold in your hand. I make hits at the white boy club while I'm buying the bar. They like, hey now, you're an all-star. They go, boy, I came to party. Your girl was looking at me. She's a haggler, no, I'm not tagging her, but you don't want them boys to come over and start asking her. What you wanna do, nigga? What you trying to do, nigga? What you wanna do? What you trying to do? Millimeter rhymes, kill a leader in line. My nigga Peter got a heat of minds. Niggas still lying, and they whack ass bars. Only time they see jail when they watching ours. I'm in the club, pissy drunk like da da da da. And mommy took a papa like da da da da. Adios, kill your soul, everybody me body ghost. They call me Gordo, sipping champagne and San Porto, playing Cabby Cool. Man, you ain't Cabby too. I like your job be nappy too. I treat life like a fast car, low on my speed. I try to deal and sell more records and greed. Been a hustler, what? Way before Melvin Flint, a criminal. Don't need no press. These dudes gave me a brick and they ain't seen me since. Caught up with them, had them dudes straight hopping the fence. They go, boy, I came to party. Your girl was looking at me. She's a haggler, no, I'm not tagging her, but you don't want them boys to come over and start asking you. What you wanna do, nigga? What you tryna do, nigga? What you wanna do, nigga? What you tryna do? done it again. I got another one. I keep a hit in my pocket. I got another one. Back to furious. Dun dun dun dun dun. Still being Miami and death skiing. In the ocean where the sharks be at. Just ODing. And a BC. On a brick and pay double easy. I got them things that'll move easy. And I told the lawyer. I so blow the old boya. I'm half Spanish. You see, I cook coke for Goya. I'm half Spanish. All day roast your boy. I recognize what I run to the game. Before me, chickens wasn't even messing with brain. But course me, now you started getting head on the west side highway. So recognize my nigga, you did it my way. Ice rocking, brick chopping and gun chopping. I did it all, be cases without copping. I came to party. Your girl was looking at me. She's a haggler, no, I'm not tagging her. When them boys that come over and start asking you. What you wanna do, nigga? What you trying to do, nigga? What you wanna do, nigga? What you trying to do, nigga? Oh. Oh. nine or more. מזימות ברחובות, גחלים לוחשות, גשם שוטף, עסק רופף, דג דולף את התסכול במסכה עוטף, הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן, להבות חמות צריך לכבות אותן. די! ביי ביי, איך הכל נופל עליי, דתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומצדדיי. אלוהיי, הלוואי תרד אליי, רודפים אותי בחיי, אויביי מיוחדים רוצים להשמידי, אנחנו מניקים ומחמשים את השונאים. כוונות טובות, אבל היום אני בין כוונות של תותחים. אז אם תקרב, על הרצפה לשכב בטלוויזיה רק שטויות, סב מקשיב ונעלב פוליטיקאים עוד רבים בין ימין ושמאל, הפרד ומשול, ביחד נשרוד לחוד נכון פעם, מרעידים עולם כרעם לא מוותר היום, לא מוותר אף פעם עם מגן דוד עד יומי האחרון שוב פעם, מסקיטב נמרח על החלון לא חלום להצדיע לדגל לעמוד בהמנון ולחשוב שלה שזית מייצג את השלום מצטער, לא גר פה יותר הוא נחטף או נרצח, היה שלום חבר לחיצות ידיים, חיוכים מזויפים הסכמים בדם נחתמים איפה אלוהים? הטקטיקה פוליטיקה אפילו אתיקה צרחות הקורבנות הופכות לאט לאט פואטיקה יושב בסלון, מגרד את הביצים בזמן שאח שלי טוחן אבנים בשטחים אני לא דתי בשקל, מראש מתנצל ברגיע היום שגם הצל יושב בבית מתפלל ההיגיון עדיין צריך לפתוח את העיניים. ללמוד מהדברים שאנו רואים, לא לברוח בהם ולא לשכוח אותם. מעכשיו אל הנצח. יופי. מעכשיו אל הנצח. יופי. מעכשיו אל הנצח. יופי. יחד נצח. שול. הפרדום שול. שיר המחווה לשחקן הכדורגל ההונגרי של מנהל והצל. ששיחק לצידו של... יחד עם סיוון! פרנס פושקש! באיזה קבוצה? באינגן! אינגן מה? אינגן! אוקיי. היו יושבים ושרים אינגן, אינגן, לה לה לה לה אינגן, אינגן. 03, 68, 78, 98. בדיוק. ועכשיו בעצבים! 03, 68, 38, 9, 0, 8. כוואמי חביבי, יש לך את זה? התקבלת ואתה תשחק בסרט הבא לצידה של הרפלימבוי בתפקיד קפטן קבוצת אינגן אינגן אינגן לה לה לה לה אינגן זהו כן. אוקיי, מצוין. להיט חדש. אתה יודע מה היה הצבע המדהים שלהם? מה? של קבוצת אינגן? מה? צבע קקה! להיט חדש ל Big Tymers שכבר השמענו פה יחד עם קטיז, בו אנד גארי. יא Gotti! בשיר הזה קוראים או יא! או יא! או יא! Oh yeah, oh oh oh that I'ma treat it real good. Oh yeah, and I'ma love her all my life. Oh yeah. Uh-huh. and keep her flooded with ice. Oh yeah. Now just take my hand. Oh yeah. You was my woman, I'm your man. Oh yeah. Now you the one that I done chose. Oh yeah. And I don't love them other hoes. Oh yeah. Now make them niggas understand. Oh yeah. Say that. You already got a man. Oh yeah. you need a player that's strong. Oh yeah. And that'll never do you wrong. Oh yeah. And if them boys try to touch. Oh yeah juice, you kick him in the nuts. Oh yeah. Cause them titties just right. Oh, oh yeah. Make a player wanna bite. Oh yeah. Cause I'm your one and only lover. Oh yeah. And we don't have to use a rubber. Oh yeah. Now look what we done did. Oh yeah. Messed around and had some kids. Oh yeah. I'm on the of that stop. just backseat riding. Oh, yeah. You know D driving. Oh, yeah. With two freaks inside. Oh, yeah. So we with the big time. Oh, yeah. You better warn your baby mom. Oh, yeah. Cause Boo and Gotti causing problems. Oh, yeah. So just back up off. Oh, yeah. לא, כי לא הבנתי מה, מה הוא אומר בפזמון, מה ההסבר של הטקסט, של הליריקז. מה ההסבר של הליריקז? אוי, אוי, מה הפירוש של המילים? אוי. זה בסלנג ג'מייקני? לא, זה בסלנג אפריקאי מהשבטיות הקדומה. אוי. אז מה זה אומר? אוי. אוי. אוי. אוי. אוי. לא מאמין ממי קיבלנו פקס. רגע, ביג טיימר! זהו יהיה הלעיל החדש שלהם, כן. אחר כך אני אספר לך ממי קיבלנו פקס. את השם הזה כבר לא שמעתי המון שנים בעסק. מה אתה אומר? אז בוא נפסיק הרבה כן? זמן ותגיד ממי קיבלנו פקס. מה השם? ריבי רוטשטיין מפתח תקווה! מה אתה אומר? ריבי רוטשטיין מפתח תקווה! פתח תקווה! תודה רבה על הפקס, בריאים עלייך! ריבי פלין בוי! היא מזכירה לנו כאן אה, <laughs> את מי יודע מה קרה לעגבנייה אחת קטנה. ריבי, אנחנו מתנצלים על זה שאת זוכרת את הקטע הזה. מה קרה לעגבנייה? כן. מרגעי השפל של עסק שחור. שהולכים ומצטברים. אין ספק מה אתה אומר! תודה רבה לג'יזס ששואל, מתי כבר תשמיעו Gravediggaz? מתי שתהיה סיבה להשמיע אותם, מתי שהם יוציאו אלבום חדש, מתישהו. בוא נקווה שזה לא יקרה. praise ה lord! הללויה! תודה רבה לכן גינזברג, ערפדי שאומר... ערפדי! תמיד תהיו חולים בראש, כמוני. האו! האו! ותודה רבה, ל... כן. ותודה רבה ל Mister Kotter, שאחר כך... אה, אחר כך נקריא את הפקס שלו, כרגיל. יופי, זה הגענו רק 18 דקות מהתוכנית. בדיוק. גבירותיי ורבותיי. הם... אמ, אמ, בשבוע שעבר... זה להקת אה, בנים חדשה, לא, קוראים לא, להם. לא, לא, לא, בוא. הם... אמ, בוא, אה, וואלה. אמ... אמ... אפשר להשמיע לך איזה שיר שלהם? כן. יופי. כי זה קצת, זה מושפע מהיפ-הופ. נכון. הנפטון זה פיקו. וגם נלי עושה איתם אה, ראפ באחד השירים. וואלה. עם הם... אוקיי. בשבוע שעבר, אה, אפשר, אני יכול שנייה בלי אפקט? אה, עידן, תודה אחי. אבל אני רוצה עם אפקט. אתה, מה, אתה משגע אותו עכשיו? אתה רואה? אוקיי, טוב נו שיש שנינו בלי אפקט. די. בשבוע הבא. בשבוע שעבר. שעבר. התקיים... פר... אה, שנייה, בלי האפקט. לא בלי אפקט. בשבוע שעבר התקיים אה, בתל אביב. ב... אה, אני לא זוכר איך קוראים למקום הזה. אבל uh, התקיים טקס חלוקת פרסי הרדיו לשנת תשס"ב, ושלא לומר תשסבלימינל. <laughs> כן, ידעתי שזה הגיע, כן. ובמסגרת, אה, אנחנו לא זכינו בכלום. אה, שזה... שזה סוג של הרגל. <laughs> כן, אבל... לא מגיע לנו, מה אתה רוצה? לא מגיע. במסגרת, במסגרת... שמעו את הכאב. נכון? במסגרת אה, חלוקת פרסי הפינה הטובה ביותר של השנה. זה נכון, הפינה זכתה. זכתה במקום חמישי. זכתה הפינה הבאה במקום החמישי. גבירותיי ורבותיי, פינת ה... רגע. ה... <laughs> עכשיו אני הלך לי השינו רבאק. פינת ה... פריסטל! לא! אז מה? פינת לא אסת המתחרים! התאבנו שיהיה פינת הפרי סטייל. פינת הפרי סטייל! Freestyle. והיום איתנו בפינת הפרי סטייל! תציגו את עצמכם! אני זה אופן, זה אורטגה, כן, כן. זה איך? אה? זופן ואורטגה? אופן ואורטגה, ככה. אוקיי, וככה, זה שם ההרכב שלכם? לא, לא, אנחנו מ Public Figures, שזה עם אה, די.ג'יי משה וואנקן ו... Fresh Mike, man. כן. פאפנטו דה מאפן, מן. A.K.A. די.ג'יי אנגוויש. yes. יש לך הרגשה שאתה נמצא בדו-שיח שאתה לא כלול בו? כן, מדברים איתו מדי בין עצמם ובין עצמם, לא- ואני לא בחוץ, אני לא מבין כן. את העניין הזה. Double Figures? Public Figures. Public Figures. Public Figures! אה, אז כן. שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר, לספר על מסיבה שלנו ב-21 לחודש. הופעה, man. הופעה עם כן. אה, רבים וגדולים, man. אה, כן, נתחיל. מי יתחיל? הופעות חימום, יש את סנגל והברנש. את לוקאץ' האחד והיחיד, man. אותנו, אותנו, יש אותנו. אנחנו אופן ואורטגה. כמובן שיש את... טסת קישקשת. איש. טסת קשקשת. איפה המסיבה הזאת? רגע, את אילן בבילן ואת פיזדה. ואת פיזדה, כמופע העיקרי, מן. ומה, איפה זה קורה? זה קורה בראשון. רבי בר בראשון. ו? ב-21 לחודש הזה בסוכות. פתיחת... חי אוקיי, פינת אפריקה!